Brasila fisicisto inter scienzo cae religio. La 29 de maio 2019, la Brasila fisicisto cae astronomo Marcelo Gleiser ricevis en Noviorco la premion Templeton, unu el la plei grandai en la campo de scienzo. Tion premion iam ricevis Dalai Lamao cae monahino Teresa el Calcutta. La brasiliano estas professoro en Usona Universitato ca la unua latinamericano qui ricevis tion reconon. Premion Templeton ciu iare donas fondajo John Templeton en Brituio, al vivanta homo quio grave contribuis al compreno pri la spirita dimensio de la vivo ciu per introspecto, ciu per el trovo, ciu per practicae laboroi. Oni consideras gin Nobel premio de spiritezzo. Marcelo Gleiser ne estas religiulo. Li nur proponas che scienzo, filosofio cae spiritezzo estu comprenatae ciel complementae esprimoi en la homa clopodo rigardi la universon, la vivon, cae giaen celoin. Ciam oni demandis lin ciu credas Dion, li respondis che se Dio estas la naturo, tiam li estas religiulo. Fakte li de multai iaroi sin dedicas al educa laboro, ne nur en la academietza mondo, sed ancau kiel disconiganto de popular scienzae informoi. Ien celcai el liai sagiae ideoi. La voio al compreno cae scienza esplorado ne ocasas nur ciam ne regardas la materian amplexon de la vivo. Mi emas revenigi al scienzo cae al homoi, ciui shatas scienzon, la enigmon cae la misteron de la universo. Scienzo vidas la mondon kiel materion, cae fido ali maniere. Scienzo ne volas mortigi Dion, gi estas unu plia maniero compreni la mondon. Religiemai, ortodoxai homoi flanken lasas scienzon cae ne demandas kial cio existas. Ili vidas cion per laulitera interpreto de la Biblio. Tio perturbas la comprenon pri la mondo. Infanoi en tia medio ne havas chanson rigardi la universon malsame. Multai esploristoi pensas che se homo estas sciencisto, li ne povas esti religiema. Sciencistoi devas comprendi che ancao scienzo nest si povas respondi al grandai duboi de la homaro. Mistero estas la levilo de scienza scio. Nest scio conducas nin al serciado de scio, cae precise tia nest scio devus estigi suffice da humilezzo ne da arrogantezzo, flanque de tiu quiu sergias scion. Existas esploristoi quiui opinias che se ili regas quantuman mechanicon au geneticon, tiam ili estas mastroi de la mondo. Ili sen dioi. Ili forgesas che nun tempe ni ciui portas pli da dubo ol da scio. Homa arrogantezo estas detrua, cae dogmemo estas blindezo. Mia avo diradis, che ciam ni surmetas chapelon pli grandan ol la capo, gi covras niaen oculoin.